Минатиот пат ни, ни беше, јас се веќе и заборил во моментот, значи, мислам дека беше петиот дел, а може би шестиот, како и да е, ова е продолжетокот на серијата, кога Господ прашува, па дали е шести или седми не е битно. За разлика од минатиот пат, кога зборувавме Ако се секавате зашто зборувавме во Мате 6 глава, зборувавме за тоа дека не треба да се преоптоваруваме со непотребни грижи за тоа што ќе јадеме, што ќе пиеме утре. И да на тој начин завршиме со емоционални проблеми, физички проблеми, со некоја психосоматска болест, не дај Боже. Па и со духовни проблеми, затоа што грижата, како што рековме, колку повеќе грижи, толку по, помалку вера. За разлика од тогаш, сега ќе зборуваме за грижење. <laughs> Не за грижи, туку за грижење во смисла а, служење. Кому треба да му служиме и ние како народ, по што треба да се одликуваме? Да отвориме најнапред во Лука 10 глава. Овде имаме еден познат настан. Лука 10 глава, ќе <clears throat> читаме од 25 стих. Значи Лука 10 од 25. И ете, еден учител на законот, значи оној кој што добро го познава законот, Тората, и кој што учи за законот, стана да го искушува и го праша. Го праша Исуса. Значи, еве, овде почнуваме со прашање упатено до Господа, до Исуса. Прашањето од овој учител на законот гласи Учителе, што треба да правам за да наследам вечен живот? Битно прашање, може би најбитното, иако поставено на начин кој што едноставно функционирале тогаш и овие книжници, и фарисеите, и сите тие теолози во тоа време. Сметале дека треба нешто да прават, да направат, па тек така да наследат вечен живот. Но добро, сепак е легитимно прашањето затоа што секако ние нешто правиме и верата е на некој начин нешто. покајањето исто така е нешто, но Океј, okay, прашањето е, учителе, што треба да правам за да наследам вечен живот? Се како му одговара Исус? Пазите, го искушувал. Во која смисла точно не знаем, меѓутоа може да предпоставим. Елен Вајт ни кажува дека фарисеите го пратиле овега да го искуша Исуса, за да го фатат, како што знаете, нали, често пати го фатат на, на некој спор, па да имаат што да кажат против него. Може би овој учител, познавајќи го добро законот, очекувал да Исус сега одговори погрешно, да, може би каже, да ја каже на скратена верзија од законот, па овој добро, а не, законот е овој, овој, овој. Но Исус вели, Што е напишено во законот? Исус му одговара со прашање. Сега префрала топката кај него, прашува него, што е напишено во законот? Како читаш? Како ти разбираш? еве ти си стручен за законот. Каже ни ти што читаш и како разбираш во законот. И што му одговора овој? Оно што Исус Полосни ќе го каже на богатиот младиц. нели? Кој ќе го сумира законот. Овој законник, добро, значи подготвен, а, добро го разбира законот, точно одговорил. Што вели? Люби го Господа својот Бог со сето своје срце, и со сета своја душа, и со сета своја сила, и со сиот свој ум, и својот ближен како себе си. Од каде го знае овој законикот? Од Стариот Завет, нели? Тие списи ги имале. Како тоа се прашувам ден денеска на некои а, старешини или проповедници во протестантски цркви, не им е јасно дека ова е Исто законот, 10 заповеди, само сумиран на две, на, на, на кои што виси целиот закон, како што ќе каже Исус подосно. Како тоа не им е јасно, тие велат, еве, јас лично имам слушното од еден старешен или што им беше тамо свештеник на Нова Апостолска црква во Свети Николе на времето уште, кога бевме ревни во таа прва љубов, а не, ова е Христов закон, ова е нов закон, ова не се однесува на десете заповеди, тоа е во Стариот Завет. Ова е сега законот на љубовта законикот на прашањето на Исуса, што читаш во законот, го одговара ова. И ова, тоа, тој го чита од второ законие и од, значи, петте книги Мојсеви, тамо да не отвараме каде се стои. Шеста глава, мислам, беше. Второ законие. Че люби го Господот својот Бог со сето своје срце и со сета, сета своја душа и со сета своја сила и со сиот свој ум и својот ближен како себе си. Исус му рече право одговори. Прави го тоа и ке живееш прави го тој, ете ти вечен живот. Кој проблем го имале фарисеите, па и книжниците, тогашните теолози, да кажам? Тие имале проблем, тие имале проблем сушност со целиот закон, имале проблем со едно нешто. Тоа е едно нешто што им не достигало. Љубовта. Значи имале проблем со целиот закон. Но пред се имале проблем со втората плоча. Зошто? Затоа што тие се труделе да покажат, ете колку го љубат Бога, па дури коленичеле тамо и се молеле на јавни места, па што ти не правеле, па постеле, па се молеле по два пати вика тамо во неделата и не знам што, за да покажа дека ете го почитуваат Господа. тоа знаете, некој кој што не, не се гледа и не го гледате и нешто абстрактно, па можете и на некој начин да да изгледате од страна дека на вистина сте почитувачи Божи. Меѓутоа, како тоа се гледа колку го почитуваме Господа? според тоа колко ги почитуваме и как, како се однесуваме кон нашите ближни. Според другите шест заповеди. Е, тука биле тие слави. И во случајов теолошки прецизно ќе одговори а, законикот на прашањето Исусово. И, иако било обвинуван, често пати му било префрлано на Исуса дека некако го трга по страна, го маргинализира, го смета за небитен законот, Исус овде дава до знаење дека целиот вечен живот всушност се врти околу тоа. Не, знаеме ние, нели, да не свате погрешно дека ете сега законот и вечен живот, точка. Но тој што му вели овде, прави го тоа, што да прави? Люби го ближниот и люби го Бога и ти ке живееш. Тоа е целиот закон, тоа е се за еден верник, И многу грешат оние кои што ќе кажат, а, по законот не е важен. Како не е важен кога Исус овде вели, што читаш во законот, што вели тој, како читаш во законот, е, откако ќе му каже законникот, Исус вели, прави го тоа, точно одговорен, че значи, така е, прави го тоа ќе живееш, ќе имаш вечен живот. Тоа се првите прашања Исусови овде, но како продолжува понатаму? а, ова, овој разговор. Но тој, законникот сега се нашел во тесно, значи, иако дошел да го искуша Исуса, сега бил срушен, така да кажам, биле срушени тие негови првични намери, намерите пред се на фарисеите, и сега тој сакал да се извади некако од оваа ситуација и вели, ќе се да го прашува Исуса, а кој е мој ближен? Значи ти велиш сакај го ближниот како самиот себе ама, ама кој е мојот ближен? Тука имале голем проблем евреите, затоа што сметале дека нивен ближен е оној кој што е од нивната вера, од нивната црква, од нивната нација. Се друго се кучења, нели, дори ги викале. Така да немаат никаква обврска кон ближните, да ги сакаат, да ги почитуваат и така натаму. И како Исус му одговара Ново прашање? Еве што кажува кажува еден случај, тој бил вистински случај кој што се случил, че не е ова парабола само. Но сепак, еден вид парабола тоа што има многу што се да се научи од неа, да се извлече како поук. Исус му говори му вели, еден човек слегуваше од Ерусалим во Ерихон. Слегуваше од Ерусалим во Ерихон, како што сум читал таму Ерусалим некаде на 700 метри надморска висина, разлика од Ерихон, кој што е 200 метри под морско ниво. Значи, разлика од 900 метри и е, тој човек слегуваше од Иерусалим во Ерихон, кој што пак патем бил град на левити, на свештеници. И налета на разбойници кои го соблекува и го ранија, значи тоа бил доста тежок пат, кривуљаст, карпес предел, го соблекува, го ранија, го ставија полумртов и си отидоа. И случајно по истиот пат слегуваше еден свештеник, значи и тој слегува. Значи се движи од Ерусалим кон Ерикон. Веројатно се враќа од служба, од храмот. Тој се свештеникот, пасторот, еве да кажем, се враќа од црква. И ја гледа оваа ситуација. Го гледа овој ранет и кога го виде, си замина на другата страна. Еве го проблемот на тогашните евреи. Ние сме верни, ние сме верници, ама на име. А колко сме на дело, тоа е прашање. Може би си мислел, овој може да е самарјанин, може да е незна Божец, што имам јас со него, тој не е мој ближен. Фатил кривина, значи, на другата страна и заминал. исто така и еден левит, доаѓа исто од Ерусалим, исто доаѓа и овој од служба, некој ѓакон да кажеме на црквата. Во наше време малку преведено. И како што веле Елен Вајд, тој малку као позаинтересиран бил, застанал, погледнал. И кога го виде, вика, но и тој си замина на другата страна. Си рекол, ова не е моја должност, овој не е од мојот округ, овој. Овој е некој друг. Да, ка тоа, точно. Точно, може и тоа да се спомне. Може би е мртов, не се знае, може би е самрјанин. Ако се допре, па знаете, после многу сложен процес има на чистење таму. Да, а се вратил што тука од служба, убаво си поминал во саботата. И зашто сега да се онечистува? Да. А еден патник, самрјанец, дојде до него и кога го виде, не фати кривина, не отиде на другата страна, туку се сожали. Му се приближи, му ги полеа раните со масло и вино и му ги преврза, после го качи на своето добиче, го однесе во гостилницата и се погрижи за него. Се доека не е видел дека му е подобро на овој човек, се враќа во живот, така речи, бил тука покрај него и не го оставил само така, туку, што вели понатаму, утредента извади два денари и му ги даде на гостелничарот и рече, погрижи се за него и ако потрошиш нешто повеќе, ќе ти платам на враќање. Че значи, нема да останам должен. И прашањето е, многу едноставно и не е тешко за одговарање до овој законик Што мислиш, кој од тие тројца му беше ближе на оној кој попадна среде разбойниците? И овој повторно точно одговара. <laughs> Оној, не сакајќи да каже јанецот, не сакале ни да изговорат, оној кој му укажа милост, Исус му рече, оди и ти прави така. Што гледаме овде, драги враги сестри? Оној го што го сметале за непријател, еве не знаеле не мислам, не ли тие кој, каков е овој човек. Меѓутоа, оној кој што го сметале за непријател, се ги населе од самарјаните, кој што, на некој начин, биле и мешани еври. Имале пак некоја еврска крв, но толку многу биле а, замразени меѓу себе, па знаете, и, а, имале теолошки расправи околу тоа каде треба да му се служи на Господа, нели на таму на гората Геразим, или пак во Иерусалим и така натаму, така натаму. Тој е оној кој што се сожалил и тој е оној кој што го направил оној што треба ние како христијани да го правим. И кој е твој ближен? Она расправија која што постоела во тоа време, Исус дава овде одговор, преку овој пример. Наш ближен е секој лице на кое што не му е необходна нашата помош без оглед на тоа кој и каков е, па сите се своји на Господа. Сите се души кои што се создадени во Божи лик, без разлика дали се жолти, црни, бели. Наш ближен е секоја душа која е ранета или загрозена од нашиот заеднички противник, сатаната. Наш ближен е секој суштество што му припаѓа на Бога. Сите му припаѓаат. Што ќе каже Исус? Сте чуле вака, сакај го <laughs> ближниот. Оно што те сака, сакај го. Од тоа полесно нема. Ги значи. тоа сакај го и непријателот. Но, да прочитаме најапред малку од Христови параболи, па потоа се навратиме на неколку други стиха во Мати и Пета глава. Првиот цитат вели, Божествената вистина има малку влијание во светот. Зошто? Божествената вистина има малку влијание во светот, иако преку нашето однесување би можела многу повеќе да влијае. Значи, многу е битно нашето однесување, колку тоа допира вистината до луѓето. Се повеќе има христијанство на зборови, христијанство со мала тежина. Христијанството на зборови има многу мала тежина. Ние можеме да го следиме Христа, можеме да тврдиме дека веруваме во секоја вистина на Божјата реч но тоа на нашите ближни не ке им донесе никакво добро ако нашето верување не е внесено во нашиот секојдневен живот. Опусто и заломно е која знаеме целата вистина ако тоа не го живееме. Како што еве самарјанецот се покажал како многу поголем верник и од свештеникот и од левитот, само да прочитам овој цитат, вели и свештеникот и левитот се фалеле со својата побожност но само самарјанецот покажал дека е вистински Божи преобратен. И за него оваа должност не била ниту малку попријатна отколку за свештеникот и левитот. Значи можел да си го загрози својот собствен живот со тоа што ќе застане. Можел да биде и тој нападнат од разбойниците, ограбен, натепан и така натаму, но се жртвувал. но тој и на дело покажал дека со сето срце живее сообразно со Божијата воля. Кој всушност на крајот Христа Христе прикажа при кој самарјанец, добриот самарјанец? Нашиот Исус, кој што се жртвуваше за да нас не спаси нам, нашите рани ги полие со вино и со масло да не спаси. Нашето исповедање на верата може да биде високо дури до небото. Но тоа нема да не спаси ниту нас, ниту нашите ближни, ако не сме христијани на дело. Вистинскиот пример ќе му донесе многу повеќе благослов на светот од сите наши зборови. Премногу јасно, Елен Вајт на еден друг цитат вели Светот нема да се обрати од тоа што се зборува од проповедалната, туку од она што црквата го живее. Од тоа повеќе се обракеат луѓето. Друг цитат вели, не е можно срцето во кое живее Христос да биде скудно со љубов. Тоа е она што им недостасувало на евреите, еви на овој а, законник, на богатиот младич подоцна, за средба со Исуса, кога Исус ќе му каже едно ти недостига. Љубовта. Ако го љубиме Бога, затоа што Тој прв не любил нас, ние ќе ги љубиме и сите за кои што Христос умрел. Замисли се враќа од богослужение, охрабрен, со наполнати батерии, И сега имаме практична ситуација во која што тој не реагира воопшто, туку го заобиколува дури човекот на кој што му е потребна помош. Да. На збор да, меѓутоа на дело не. Не можеме да се поврзаме со божеството ако едновремено не се поврзаме со човештвото. Зашто во оној кој седи на престолот на Вселената се соединило човечкото со божественото поврзани со Христа, ќе бидеме поврзани со нашите ближни, со златните алки на синџирот на љубовта. Тогаш во нашиот живот ќе се покажат истото сочувство и сожалување што ги покажал и Христос. И вели, ние нема да чекаме сиромасите и несрекниците да дојдат кај нас. Не е потребно некој да не, преко, да не преколнува за да почнеме да сочувствуваме со патилата на другите. Ке ни биде исто толку природно да им појдеме на помош на сиромасите и на настраданите како и Христос што му било природно да оди и да прави тоа. Значи, Че ние самите ќе одиме. Не да чекаме да ни доаѓа. Тоа ќе ни биде природно. Секоја чест на, ќе ги спомнам сега, Тони и Весна во овој случај, со она нивна акција што ја прават секоја сабота и не само секоја сабота, туку и знам дека помагаат на луѓе кои што имаат потреба од мебел, од секакви предмети, покуќина и така натаму. Тоа е христијанството на дел. Тоа е веќе отварање на широк пат за да се допре до тие луѓе. И фала на Бога што има такви акции, но ние и не треба да, да чекаме на некоја таква акција или на група на луѓе, току ние самите во нашите секојдневни животи се среќаваме со многу ситуации каде што можеме да покажеме на дел. И сега да отворим во Матеј пета глава, тука имаме едно друго прашање, кое што сум должен да го спомнам, затоа што како, некако како да го скокнав, затоа што минатиот пат преминавме во Матеј 6 глава. Видоа во петата глава од Матеј имаме едно силно прашање. Од Исус е упатено и до тогашните слушатели на гората на блаженствата, но и до сите нас денес. Ајде ке читаме од 43 стих, пета глава Матеј. Сте чули дека било речено, целата оваа глава е скоро, сте чули дека било речено како што обично фарисеите постапувале, според тоа што било речено, а дали е така, дали Бог го рекол или не, едноставно се труделе колку што можеле повеќе да си го модифицираат законот според себе. Да го злоупотребуваат, да го колчуваат, на тој начин и криво прикажувајќи го и Божиот карактер, се разбира. Се чуле дека било речено, любете го својот ближен, значи люби го својот ближен и мрази го својот непријател. А јас ви велам, јас кој што го запишав законот со мој прст. јас ви кажувам како е. Може и вашите законици, стручњаци, теолози да велат вака, но не, јас ви велам, любете ги своите непријатели и молете се за оние кои што ве гонат, за да бидете синови на вашиот татко кој е во небесата, кој прави неговото сонце да изгрева и над злите, и над добрите, и дава дошт и на праведните, и на неправедните. Ви се внимајате. Еве го прашањето. Во 46 стих. Односно, во 47-миот, ама и тука има прашање. Оно што сакам да го потенцирам во 47-миот. 46 стих. Зошто ако ги любите оние, кои ве любат вас, каква награда имате? Што посебно правите ако ги любите оние кои што ви любят вас? Па тоа е многу природно човечки, Кој не го прави тоа? Па сите тие и надвор и најголемите, не знам, бошци и неверници го прават тоа. Во ред, значи, никој не веле дека не е убаво. Значи, точно. Значи, любе, зашто ако ги любите оние кои што ви любят вас, каква награда имате? Зари и цариниците не го прават тоа исто. Кога Исус испомнува црниците, значи да се спушта најниско што може. Црниците били најомразените, мислам, тогашното обшество. И, и, и предавниците. ако така сакам. Предавниците на, на, на, на народот, на нацијата, оние кои што се работувале и работеле за окупаторот, па собирале пари од, од народот. <laughs> Знаев дека ќе спомнеш такво нешто. Значи, заради цариници не го прават тоа истото. Значи, ништо не сте повеќе, ништо не сте посебно. Но Божиот народ треба се да одудара од другите, треба да се разликува. Само таа разлика ќе може да привлече внимание. Ако сме како сите други, што? Нема никаква разлика. Нема што да привлече внимание. И видите 47 стих. И ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? ли што правите, правите повеќе, Кинг Джеймс вели? Дали правите нешто повеќе, ако ги поздравувате само своите браки? Христијанинот е повикан да прави повеќе и највеќе од сите други. Затоа што треба да го сака непријателот, затоа што треба да постапува како овој самрјанинот. Без разлика дали тој е еврин таму што лежи или самрјанинот може да се рече, почекај, Аха, Ерусалим, Ерихон, па тоа е територија на евреите, тука се они, можда евреи. Како што евреите не ги сакале самарјаните и обратно, тоа не размислувал така. Току што се сожалел и го направил оно што требало да го направи прво и свештеникот, а потоа и, и левитот. Значи, ако ги поздравувате само своите браќа, што правите особено? Нешто невообичаено правите? Не. Што правиме ние? Па ние, ако не беше Стевка овде, ќе каже пошто денеска некој ги на оној дел за поздрави, ќе каже поздрав на Стевка, но еве таа смогна сили да дојде. Нам ни е тешко да се јавиме кај сестрата и кај братот за мисец. Други ќе слушнеме дека некој е неарен, Се мислев дали ова да го спомнам, а ајде ќе го спомнам и, и а, од почеток ви е простено да ви кажам. И јас бев болен, па скоро никој да не ми се јави на мене, <laughs> така да... Некако тоа делува, онака знаете да и вие не сакате после да се јавите, мислам, не, тоа човечки не треба така, меѓутоа... Сакам да кажам, ние треба да бидеме посебни од сите други, повеќе да правиме од сите други. На непријателот да му пристапиме, на на улицата, што не го познаваме, И ако му е потребна помош да му помогнеме, да одеме кај сиромашните, да, како што читавме, еве, читавме денеска, не случайно читав извадоци од 31 глава на Јов, каков бил Јов, како се однесувал кон своите слуги, како дали оставил некој да му тропне на врата, па да не му подаде нешто, нели, како човек што можел да, да подаде, дали во материална смисла или во било која. Значи, вистина. Ова е едно силно прашање, прашање кој што треба да не стави во размислување сите нас. Дали ние нешто правиме особено? Дали ние нешто правиме невообичаено над сите други? И на тој начин ќе бидеме забележени. Замислите денеска, ако се случи да некој, е, во светот, случител примери на интернет, мислам дека беше, имаше од Лани или кога беше некој во Босна, кој што пронашол доста голема количина на пари. Не знам, таму во Ѓубриште изгледа фрлени, не знам, погрешка. Човекот го пронашел собственикот и му ги вратил до денар. И тоа го имаше во вести, значи, тоа е нешто невообичаено за денешното време. Луѓето би ги собрале парите чао пријатно, тоа. Видите, тоа е сведоштво на некој начин. Колку би било убаво кога ние, е, пак ќе кажам, тоа не е вестно, често пати ги има по медиумите, не знам дали сте се бележали на Телма или не знам каде се ги прикажуваат. Тоа е веќе сведоштво. Тоа е големо сведоштво. Таквите работи ги забележуваат луѓето, колку и да се може би отидени во зло, но сепак се уште има луѓе кои што се добри, се уште делува Духот Свети, се уште има луѓе, односно Господ вели, имам своји во другите стада. Че значи, Господ има се уште свој народ таму. Како тој народ ќе забележи дека ние сме на вистина христијани? по тоа што ќе бидеме над другите. Не, нема да укажуваме само љубов и почет кон ближните, туку и кон непријателите. Ако му треба чаша вода, непријател ќе му подадеме, како што вели во една друга прилика Исус. Ако му треба леп, ќе му подадеме. И завршува а, а вели, зар не го прават истото тоа и цариниците, повторно вели Исус. И така бидете совршени. Еве го совршенство. Еве што значи совршенство? Тоа значи да живееш од Божието Слово, да ја живееш вистината. Оно што го исповедаш, тоа е да го живееш. Тоа е совршенство. Не бара Господ, не знам, не знам какво совршенство и како ние тоа го замислуваме. И така, бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. нема што да додадам, освен да Господ ни помогне да наистина дозволиме да, ако ја имаме вистината, да и вистината не има нас и да живееме практично да го живееме христијанскиот живот и тогаш разликата ќе се забележи, луѓето многу лесно ќе забележат дека наистина сме негови следбеници. Нека Господ ни помогне во тоа. Аминь.